gelo contra la pesto de MICROPLASTAGOI Dum la passinta iaroi, la malpurigio per MICROPLASTAGOI farigis severa minazzo por la medio. Etai plastai particloi, ciui resultas el la degradigio de pli grandai PLASTAGOI, au kiwi ec estas pro la sen orda forzorgado, trovigas intertempe cie, en grundoi, en riveroi cae lagoi, en la oceanoi. La etai particloi ne nur presentas tangeron por marai bestoi, set ili povas ancau havi efficoin alla homa sano, se ili en iras en la nutrajan cenon. La particloi povas tra la aquo cium ni trincas eniri en nian corpon, cae povas pli altigi la riscon por malsanoi. Ili presentas ancau dangeron por la medio, char ili aperas ec en forai regionoi, ciel ce la polussoi, au en la profundai oceanai fossajoi, cae tie endangerigas la vivo formoin en aquo cae ce marbordo. Nun esploristino de la Hindia Instituto Priscienzo disvolvis mult promesan rimedon por contrau batali tion minazon. Nova materialo cun la nomo po gel ce ipono povus helpi catenigi la malpurigion per microplastagioi. La materialo consistas el speciala hidrogelo quiu estas enricigita per etai nanoparticloi. Tiu combinajo igas la materialon a parte effica en la forigado de microplastajoi el la medio. La secreto cusas en la strukturo de la hidrogelo. Per complexa retaro el polimero, la materialo capablas al preni microplastagiaen particloin cae reteni ilin. Sed jen tio ancorau ne estas cio. Sub en radiado de lumo, la materialo ec malcomponigas, tio plue plifortigas gian purigan efficon. Amplexae testoi montris, che la hidrogelo vere capablas effice forigi microplastagion. La materialo ne nur montris altan adsorban capaciton por diversae spezoi de microplastagioi, set gi restas ancau effica tra plurai cicloi. Tio faras la materialon aparte mult promessa tio estas gia dauri povezzo post kiam gi estas for usita la adsorba rimedo povas sen probleme esti convertata al carbonai nanomaterialoi tio ebligas fermitan cicladon kai minimumigas la chargion de la medio La disvolvado de tiu materialo estas grava pascio en la batalo contra microplastagioi. Gi ofertas ne nur solvon por tiu acuta problemo, sed gi povus ancao servi kiel modelo por la tractado de aliai formoi de malpurigio de la medio. Per plua esplorado cae disvolvado, existas la chanzo protecti nia in ecologia in sistemoin kai certigi la estontetson de nia planeto